baixamos a música, música de entroido, música pre propiamente dita de esta época extraordinaria e como nos adiantaba antes a nosa comunicadora eh, Isabel Pichel eh, están a celebrar ese, esa festa mm, da Filloa del Estedo pero infantil, juvenil, que, que sei eu, uh, vamos a, a recibir a Sergio. Sergio pertence a, a Uxía Lambona e a Banda Molona, que é a, a, a autora desta peza que estábamos a escoitar que le, temos de, aquí de fondo. Vamos a saludarlo. Moi boa tarde, Sergio. Boa tarde, que tal, Xulio? Como estamos? Moitísimas grazas por atendernos. Eh, moitos parabéns, moitas felicitacións por ese traballo que estades a, a, a participar e eh, facer partícipe a todos os cativos eh, en Lestedo, non? Sí, pois moitas grazas porque realmente sí, nos quedamos moi, tamén moi contentos co traballo este novo que fixemos, con este novo tema. A parte xa levábamos anos querendo facer un traballo para o troido. Eh, este ano foi, e dixemos, pois este non pasa. Eh, aquí estamos, pois claro, estamos inmersos no entroido e eh, e se tocou aquí vir facer un un concertiño a festa da filloa del Estero. A festa... Unha festa magnífica para, to, <laughs> para todos os públicos e para toda a familia, eh? Claro que Aquí sí. de todo. Claro que sí, pero pero hoxe especialmente para os cativos e, e infantil, e que elixiran precisamente a, a vosa banda foi un, un, un acto especial, non? Posto que vosotros o que tendese troula e, eh, e moitísima comunicación. Sí, sí, claro, sí, pero a ver, é o segundo ano que vimos, a viñemos o ano pasado tamén. Tamén. Eh, nos, tanto nos como eles, quedamos moi contentos, entón, a ver, hai que repetir. Claro, La claro. Está filloa, nos tratan de maravilla aquí, aparte, como está fillo, filloas que temos, que son increíbles. Hmm. Es... Entón, aquí ah, estamos moi a gustito, a verdad. Sí, sí, digo unha cousa que, que descubrín cando me comunicaron todos os traballos que están a facer, e tamén falando, falando con, con, con, con os organizadores, que o ano pasado fixeron nada menos que 70.000 eh, eh, unidades de, de, e este ano queren superar esa cantidade de... Sí, sí, de... É, é eh, realmente unha animada. Eu vexo aquí a xente como está traballando, está incluso dende, dende a mañá facendo filloas, é un, isto é como a no somos de Vigo, non? Eu, eu, <laughs> o, o, o fago como a, fábrica, a fábrica de Citroën de Vigo, sabes? Que non para de sacar coches, pois pues aquí o mesmo non para de sacar filloas, sí, increíble. Sí, sí, sí. sí. sí. E ademais, non sei se hoxe participan ou non os xerais, yo, os xenerais de Ullo e sí. os demais, pero pero que, que eso vai acompañando de grandes manifestacións populares e tradicionais sí. enormes, non? Sí, sí, unha maravilla, veñen os rapaz... de feito están facendo agora, non sei se escoitades de fondo porque estamos aquí fora da carpa, sí, pero sí, sí, sí. Se están facendo aquí os rapaciños os generais de Ulla, sí. eses textos tan bonitos que fan, que aparte é increíble que siga mantendo a tradición e con tanto ánimo, porque realmente esa rapazada pequena eh, enches de orgullo, la verdad. Sí, sí, es... como, como traballan, como preparan os textos, como se como se caracterizan, claro. como fan o papel, sabes, é increíble. Claro. Métense moitísimo. Claro, claro, claro, eso é tre, tremendamente importante o feito de que se semente para que os cativos continúen esa tradición que, que é ancestral, eh, que ademais ten moitísimo que ver co, con unha guerra que tuvo que ver contra contra un tal Napoleón que viña aí a, a soballar ah. os galegos, non? E entonces así é, así é. Y, <laughs> e eso é importantísimo os oito municipios da provincia de alrededor parece ser que tamén participan, non? Eh, Vedra tamén, que, bueno, todo... To, to, eh, sí, eso, todos os concellos de aquí do lado veñen, si sí, participan, de feito, que xuntase moitísima xente. Aparte, este ano acompañou o tempo tamén, que fai un día ah, maravilloso, está entón, non dixe chegar xente aquí. Isto sí, vai a ser unha maravilla. De feito, non facemos, claro, eh, a nosa proposta, unha proposta infantil, pero imos tocar as nove da noite, sabes? É decir, tamén. Casi, <laughs> xa casi somos unha orquesta panorama a París de Noia. Claro. Es decir, aí vimos ter de todo tipo de público. Claro. nos encantados, de feito. Claro. Sí, sí, codearse con, con todo o mundo e ademais disfrutar. A París de Noia me parece que tamén vai a participar, non sei cando, pero creo que sí que estará por aí tamén, eh? Sí, non sei, a verdad que non vin eh, que orquestas viñan, pero, pero sí, probablemente andará por aquí, así. Sí. Bueno, eh, todo isto mm, súmase a, a un montón de actividades que aí se realizan, que, que, que por certo, algunhas delas hai que inscribirse e outras delas teñen que ver co, co, co show cooking ou con, non sei, cousas que fan tamén os restaurantes e os, e os grandes chefs, non? Sí, sí, claro, aproveitan o tirón da festa para facer programacións paralelas de todo, de todo, bueno, eso é o que decía, fina restauración, e tamén fan moitos talleres con, rapaz, con rapaces, e, e sí, claro, aproveitan este tirón que ten esta festa que leva moitos anos, xa non sei que ni que edición é, a verdade. aí no antes, xa ni 40, pero, sí, 42, teño entendido. 42 que... edición, claro, son unha festa que leva moitísimos anos e sí. é moi asentada. Sí, sí, que ademais... Entón, claro, eh, está, aquí hai que, está... hai que aproveitar este tirón que ten a festa para facer outras cousas. Precisamente o ano pasado declararon unha festa de festa de interés turístico nacional. Eh, por lo tanto, xa é unha grande... Eh, eh, unha grande das festas sí, sí, de, sí, de Galicia, é un gran ¿no? evento, claro, dentro de ah. xa é un, sí, sí, sí. un referente, de logo. Claro que sí. Bueno, eh, con respecto á vosa banda, seguides, aparte de que eh, des esta ocasión precisamente do entroido para poder publicar ese novo single, tam, tamén seguides, seguides traballando e preparando cousas para poder presentar antes de chegar o verán, seguro. Sí, aí estamos, é eh? decir, agora estamos como que en día este o primeiro tema do, do noso quinto traballo que esperemos eh, a ver se este ano podemos ao longo do ano ir sacando. Uh -huh. Que pasa que cada vez eh, se complica máis as, <laughs> os tempos co tema de, bueno, evidentemente xa sabes que non somos proula tamén, claro. temos outro tipo de espectáculos, entón sabes, compaxinar un pouco todo é o que ralentice un pouco sacar os traballos cando nos queremos. Pero sí, bueno, sí, pouco a pouco. Agora empezamos con este entroido e eh, de cara a verán, eh, a ver se temos outros dous, tres temas e eh, sí To... A ver, pouco a pouco, sacando cousas. Claro, que cada un de vosotros tenes ademais mm, traballos con, con adicionais que non ten, non, non vos dedicades exclusivamente a, a música e entonces lógicamente hai que compaxinar o efeito diso, pero con todo, con todo con eso pregúntoche mm, como van esas negociacións para intentar chegar aquí a Cataluña no nun momento determinado. Seguro que irán ben, non? Por lo menos sí. eh, charla, charlas co, máis ou menos condicionadas e que están xa, verdad? Sí, sí, sí que es certo que eso antes do, antes do que foi o Nadal falei co, coas asociacións de aí eh, vale, vale. realmente estaba moi interesadas mandei tamén aos nosos traballos moi eh, ben, moi ben. Eh, estamos aí nese camiño a ver se puderamos facer algo vale. estaría sería maravilloso poder levar o noso traballo tamén a, a xente migrante que está por aí, pola zona de Cataluña e demais, é unha cosa que nos, que nos motiva moitísimo. Sí, sí. Eu... E eh, nada, seguimos aí nese, nestas negociacións, nestas conversas, a ver se podemos chegar aí a un acordo. Enhoraboa, pois pues, enhoraboa, parte, parabéns e moitas felicitacións. Non xa sabes que somos talismán, por lo tanto, desexamos moitísimo éxito, eh, de verdad. Moitas grazas tamén por facernos vos, a vosa difusión, e eh, aparte se, sabemos ben que nos tedes cariño. Cariño, claro que sí, ademais podemos disfrutar da vosa música e damoslle aos nosos ointes a posibilidade de disfrutar tamén con vosotros, a verdade que sí. Bueno, que, que che agradecemos moitísimo. Bueno, este... se queres, perdón, eh, Suyo, se queres aproveitar que estou con toda a banda aquí, falar con alguén máis, claro que sí. Si, claro que sí, si alguén... Sí, eh, sí, sí, sí, con quen? Con, con que apetece? Con Uxía, por exemplo? Con Uxía, claro que sí, que, que bueno. tamén hai que felicitarla en directo. E, eh, e, eh, e, claro que sí, que sí, sí. Eh. Vale, pois pues pasoche con ela agora. Dille, dille, dille a de Uxía. Vale, veña, Xulio, unha aperta. Graciña, Sergio. Veña, gracias. Xulio. Hola. Moi boas. Hola, hola Uxía, moi boas. Eh, ben, moitísimas grazas por atendernos tamén ti. Eh, felicitacións por, por ese traballo que estades a facer. Eh, esa eh, eh esa troula e esa eh, participa, participación cos cativos eh, parece que está dando éxito, non? Home, foi a época aí de mm, de eso, dentro de sacámoslo susto agora sí, eh, claro, sí, sí, sí. a verdade é que está que está funcionando moi ben. Sí, sí. Pois bo... temos concerto agora en breve e sí, xa vemos a tocar, evidentemente. Xa nos adiantou precisamente Sergio, e a verdade é que eh, este traballo que está montando agora é eh, inicio do que seguides traballando para poder editar outro outro CD, non? Outro outro grande traballo. Claro, ¿no? sempre que rematamos un CD, sí que procuramos procuramos estar sempre uh -huh. en proceso de creación. Aí, aí, aí. Entón, bueno, sí que se van grabando cousiñas, e, eh, así que vayamos sacando ideas, pois a ensaialas e a, e a grabalas, <laughs> e, e sacando sacando novos temas, claro, para ir para ir facendo facendo temas para o próximo CD, evidentemente. Sí. Claro, eh, escoita a, a, o contacto cos cativos é eh, extraordinario posto que disfrutan con vosoutros, pero tes algunha anécdota que que che, non sei, que che de, que queiran os nosos ointes de escoitar algo algo así para contar? Claro porque eh... os porque os cativos sempre son imprevistos, eh, eh, sempre teñen intervencións eh, non sei imprevistas, pero que a, a veces chocan eh, e eh, son in, bonitas de dicir. Ou Sí, a ver, eu a verdade que eh, cando rematamos os concertos sempre, sempre, sempre quedo con con eles para, bueno, porque eles teñan curiosidade de falar algo comigo de sacar unha foto. Uh -huh. Entón sempre sempre teño moitos momentos con, con eles o, o rematar. Ás veces me din, estás máis tempo, nos pais me din, estás máis tempo facendo eh, fotos despois que... Ah. que de concerto, porque sí que, bueno, que me tomo moi tempo, quero dicir, para falar un poquinho con eles eh, e con elas. Eh, pero, bueno, non sei, eles veñen algúns que se te tiran o pescozo a darte unha aperta como se non o ves un mañá, e logo pois hai nenos que son máis tímidos e de repente te ven cerca desde <laughs> se quedan así super cortadiños e tal eh, bueno, son uns amores así anécdota especial eh, non teño, bueno, salvo que sabedes que nosos concertos tamén veñen sempre sobre todo rapazas vestidas de Uxía Lambona Ajá. eh, e iso encántanos de feito a primeira vez que vi unha Uxía Lambona pequena sí. eh, foi nun entroido en Xinzo e foi, e foi, o sea, non sei, como eran todos nos disfrazados dicía, perdón, es que, o sea... Em, emocionante, verdad? Que hizo? sí, sí. <laughs> sí, sí. Eh, e foi, foi eh. super emocionante. A verdade é que a partir de aí, nese momento que, que alucinamos, evidentemente, pois non sei, sempre, sempre, sempre veñen nenos, eh, nenas eh, eh, vestidos de, de usía ou da banda os concertos e... Eh, encántanos. Pues... Eles son super espontáneos, o que dis, eles os nenos o que son un público moi sincero tamén, o sea, que lles gusta que se, quedanse que ali e se non lles gusta, pois pues, tamén marchan, sabes? Sí, sí, entón, sí. bueno, eh, nos encantou de traballar con eles, que son que son señais. Claro, e aproveitando precisamente o entroido, ao mellor hasta algunha algún non son, algún disfrazo ou algunha máscara tamén poñedes, non? Bueno, nos, eh, como le, mm, a ver, normalmente non, como le vamos a, a su, o noso vestiario, porque nos recoñecen claro, eles e tal. característica, claro, claro. Sí, entón, nos imos igual, pero sí que é certo, por exemplo, que agora o martes eh, imos a unha festa en Pontevedra, que é de Entroido, é a festa pirata. Mm. Entón, aí sí que, bueno, como van todos, a, acompañar, todas, eh, sí. piratas, sí, sí, sí. pois pues, seguramente non vestidos, concretamente así de piratas, pero sí que complementos, sí que sí, sí, sí. que poremos, ou non sei se durante todo o concerto ou en algún momento, pero sí. pero bueno, para facer tamén unha chiscadela o que o que é a festa. Claro, <clears throat> exactamente, unha chiscadela, como diste, acompañar precisamente para, para non facer bulto extra, fora de serie, non? Eh, susto, para, para estar aí <laughs> bueno, inmersos bueno. na noite pirata total. Pois pues moi ben, Uxía, que, que non te, non te non vos incomodamos máis, que sabemos que tendes que actuar xa casi rapidamente, quedan uns minutiños para poder sair ao escenario ou polo menos sair a, a, a actuar. De verdade que vos agradecemos moitísimo estes minutiños que nos dedicades. Volvemos a felicitarvos por, por ese traballo que estades facendo, facendo eh, que facedes disfrutar a todos os cativos. e, eh, e os non cativos, que os maiores tamén se acompañan con vosotros, seguro. Eh, ta, toda a familia, non? Porque isto pois, Sí, son é familias e nós procuramos facer tamén o concerto un pouco para os pais, as nais, para a xente que ven, que trae cativada precisamente para que eles tamén estean cómodos e o desfruten claro e lles apeteza vir tamén. Claro que sí, claro. Que, que sexa algo para, para todos, ainda que evidentemente está enfocado para os nenos, pero que realmente que, bueno, que xa para todos, justamente. Pois... Que ao final os pais, as nais, os avós, as avós, son os que traen os nenos. <laughs> Eh, <laughs> claro. os nenas. Sí, o sea, sí. que ten que ser tamén divertido para eles. Claro que sí. E nada, agradecervos a vos o traballo que facedes vos. Eh, nos encantados de, de falar con vos e eh, moitas gracias. Pois pues todos os, to, todas as noticias e todas as mm, eh, cousas que, que teñades previstas e eh, que vayan saindo, estaremos ao tanto e eh, faremos a publicidade mínima, pero que os galegos do Mediterráneo contemporáneos se enteren de que Uxía Lambona e a banda Molona sigue dando que falar e dando que decir, eh, eh, poden, podense seguir escoitando os seus traballos. Moitas grazas, de verdade. <laughs> Unha, perti, unha pertiña bic, bicazos para todo o vosso equipo. Bicos, bicos. Ata, ata loguiño. Ata loguiño. Ata logo.